قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو واجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً ज़ीम हाणे आयतूं पढ़ियूंसूं सूरत अहज़ाब जूं उणेवंजाह ई आयत पंजाह ई एकवंजाह ई ॿावंजाह ई चारि आयतूं पढ़ियूं अथऊं पढ़ियूंसीं हिनम जे हिन खां अॻु में किसो हलियो पियो रसूल अज़वाज मुतहरात जो निसा नबी जो सभई ईमान वारनि औरतुनि जो ईमान वारनि मर्दनि जो इहे सभई ॻाल्हियूं अचनि पियूं हाणे हिते वरी ॻाल्हि हले थी त या याज़ा न तुम हे ईमान वारो जॾहिं तव्हां कंहिं औरत सां निकाह कयो था अल मोमिनात मुस्लमान औरतुनि सां सुमत तलाखम हुन पोइ हुनखे तलाक त ॾियो मिन क़बल मसू हुन उन खां अॻु में जो हुनखे असां छो तव्हां हथु लाहियो हुन सां मतिलबु त अञा अचणु वञणु वटि न थियो आहे इदतून आहे त उन्हनि ते इदत न आहे ऐं तव्हां ते उन इदत जो गुण न आहे यानी इदत आहे कोन छो जो तव्हां न को हुनखे हथु लाथो इदत कबी आहे त ॾिसजे त हिनखे हमल थियो आहे या न थियो आहे इन करे टे चारि महीना जेको इदत वक़्तु थिए थो जेका बेवा आहे उनजी इदत मुख़्तलिफ़ आहे जेका मुतल आहे हुनजी इदत मुख़्तलिफ़ आहे बहरहाल टिनि महीननि खां मथे चारि महीना मतिलबु जेतिरो बि वक़्तु इदत थियो उहो थिए थो हाणे जेकॾहिं कंहिं औरत खे त हथलात ई कोन्हे परे खां रुॻो निकाह थियो पर पोइ माण्हू हिक ॿिए सां मिलिया कोन औरतुनि में पंहिंजो न को मर्द न को घोटु न को कुंवार पाण पाण में मिलिया त मतिलबु त उन्हनि खे हाणे इदत कोन्हे ऐं उन्हनि खे छॾे ॾिबो मते हुन उहा सर हू हुन सराहन जमील आहे पोइ इहो लफ़्ज़ु अॻ में बि इस्तेमालु थियो आहे पोइ हुननि खे जेको ॾियणो हूंदो ॾेई वठी मतिलबु त औरत खे वरी बि ॾिजे चङाई कजे हुन सां हुन खां न जेको हेॾे फुरे वठिजे हिन जी ॻाल्हि सूरत निसाह में सूरत आल इमरान पंहिंजे सूरत बखरा में अहिड़े ॻाल्हियूं अची चुकियूं आहिनि त तव्हां हुननि खां कीअं वठंदव जिन सां तव्हां रही चुका आहियो या वरी बि करे हा ठीकु आहे अलाह ताला सखा जवाद खे पसंदि थो करे कंजूस ऐं मखी चूस खे अलाह ताला पसंदि नथो करे हिन करे जेको हुनखे ॾिनो अथव या अञा बि ॾियोसि ऐं पंहिंजो हुनखे हलंदो करे उहो साहन ज़मीन सुहिणे नमूने सां जो हू फाथी न पई हुजे विच में अटकी न पई हुजे मुआलखा थी पई हुजे हिन लिहाज़ खां हाणे हीअ त हिकिड़ो उमत मोहम्मद सलाहु सॼी ते बि न त हलसीन आमन सां ॻाल्हि शुरू थी आहे इन करे उमत सॼी मोहम्मद सलाहु जे उमत सां वास्तो आहे न सूरत इन आयत जो पर इन खां सवाइ रसूल पाक सलाहु वटि के मतिलबु त अहिड़ियूं औरतूं आहियूं रसूल सलाहु या उन्हनि सां निकाह करण जो ख़्यालु रखियो ऐं हुन क़बूलु न कयो जीअं हज़रत रेहाना हज़रत अलाह ताला आहे ऐं असांखे उन्हनि जी इज़त करणी आहे इन करे जो रसूल पाक सलाहु हुन ते तवजो कयो ऐं इहा ई वॾी ॻाल्हि आहे हुनजे लाइ <clears throat> हुनजो शर्फ़ आहे इन में जो नालो वठिजे थो पोइ वरी बि ॼण अज मुतहरात जे नालनि मंझि आहे मतिलबु थी दाख़िलु कोन पोइ हाणे हुन कंहिं ॿिए सां वञी शादी कई हूंदी छा कयो हूंदो पर मतिलबु त अॻु में ई तलाक ॾियण खां अॻु में मतिलबु न को निकाह थियो न को तलाक थी न को तलाक का बि ॻाल्हि कोन थी पर हुन पंहिंजो ॾेखारियो त किराहत ॾेखारी अयाज़ अलाह ताला जी पनाह घुरी त पोइ अला ताला रसोल पाक सलास छॾे ॾिनो हुन ॿिए कंहिं माण्हू मर्द सां शादी कई पर त बि असांखे जाइज़ आहे त हुन ते असीं इज़त सां निगाह सां रखूं छो जो रसूल पाक सलासम हुन ते तवजो कयो ऐं ॿी बि का अहिड़ी औरत आहे जंहिं पंहिंजो ऑफर कयो या महबत नफ़्स पंहिंजो नफ़्स पाछं रसूल पाक खे या जहिड़े मूंसां अहिड़ी जेके औरतूं आहिनि हाणे इहा ॻाल्हि हिन में अची वई हाणे हिन खां पोइ फरमाई त या नबी यानी पंजाह आयता हे असां तोते हलाल कयो आहे लख अज़वाज कल लाती आते त उजूर आहिनि उहे औरतूं तोते असां हलाल कयूं आहिनि जन तो उजूर यानी जंहिंजो महर तो ॾिनो आहे ॾिनो आहे ऐं तोसां निकाह में आयूं आहिनि उहे तोखे असां हलाल कयूं आहिनि हाणे मतिलबु तूं उन्हनि खे छॾे न ॾियो जीअं सूरत हरीमी जो असां जे तोखे जेको हलाल कयो आहे उनखे हरामु न कर पाण ते ॻाल्हि की हिन में हिन आहे त हीअ वायत वॾी आहे हिन में घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि हिन करे सभिनी ॻाल्हियुनि ते तवजो कबो या पहिरीं इहा ॻाल्हि त उहे तोते हलाल आहिनि <laughs> उनखे तूं पाण ते हरामु न कर मतिलबु इहो मक़सदु हिन अज़वा जेका लाती आत त उजूर आहिनि हुनजो तो महर ॾिनो आहे हुनजो उजूर ॾिनो आहे तो उहा मां मलखत यमीनो खे जेके मिमा अफ़ा अलाह जेके अलाह ताला तोखे फ़ह में ॾिनो आहे फ़हे जो लफ़्ज़ु जेको आहे सो उहो आहे जेको जंग में हासिलु थियनि थियूं पोइ हुनखे ग़ुलाम बनाइजे थो या हुनखे आज़ादु कजे थो पोइ वरी उहे पंहिंजो हुननि सां शादी कजे थी या जहिड़े माना निकाह थिए थो उहे फै में त जेके ममा मलखत कुम जेके तव्हांजे हथनि में आहियूं पंहिंजो ऐमान यमीनो ख ममा मलखत यमीनो ख तुंहिंजे साहे हथ में आहियूं त हाणे उहे कहिड़ियूं हुयूं मतिलबु त जीअं पंहिंजो सफ़ी आहे ॿियनि त हई बिन औत जेका इहूदयाणी हुई मतिलबु त अलाह वसीला मोहम्मद पोइ हुनखे तानो ॾींदियूं की आज़वाज़ मुराहूद्याणी आई त हुन चयो <laughs> रसूल पाक साह शिकायत कई रसूल पाक साह फरमायो त तूं हुनखे चओ या ॾिसो त मुंहिंजो पीउ जेको आहे हज़रत हारून पीउ माना वॾो जेको एंड जेको हज़रत हारून अल इस्लाम जे औलाद मा आहे हज़रत सफ़िया त चई मुंहिंजो मुंहिंजो वॾो ॾाॾु पीउ जेको आहे सो मुंहिंजो नबी आहे हारून अल इस्लाम ऐं मुंहिंजो चाचो मूसा अल इस्लाम ऐं मुंहिंजो मुड़ुसु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु त मूंखे कीअं तव्हां तानो अलाह हाणे मतिलबु त इहा वॾी ॻाल्हि आहे हुन हुनजो दर्जो अहिड़े नमूने सां प्रभाव बाज़ सफ़िया जेका आहे सा मतिलबु त उन्हनि मज़ा बनी साहिल मज़ा हुई ॼण इहे जेके बनी नज़र मज़ा कढी छॾिया रसूल रसू हीअ बिन उख़्तब त उहे विया वरी पंहिंजो ख़ैबर में वञी रहिया उतां ई वरी हीअ ॿाएताल ॿारियो जेको अहज़ाब जो सो इहो बिन उख़्तब हुओ जो वियो वरी माण्हुनि खे वञी चयईं वारो करियो क्रेश अचो हेॾां वरी पंहिंजो ग़तफ़ान वारनि खे चयईं इहो सॼी भड़कायल बाह जेका हुनजी हुई पर उहो हुनजी जेका नियाणी हुई आहे उहा रसूल पाक सलाहु सां मत त हुन ख़्वाब जी बि ॻाल्हि कई त मूं ॾिठो त चंड मुंहिंजे झोली में झुलियो आहे किरियो आहे अची त पोइ उहा ख़्वाबु जॾहिं ॿुधाईं पंहिंजे मुड़ुस खे उन वक़्तु हुनजो मुड़ुसु हो पंहिंजो जहिड़ो हो हुन वक़्तु मतिलबु त हुन कंहिं वक़्तु मतिलबु ॻाटी ॻाल्हि आहे जो पोइ रसूल पाक सां असांखे ॿुधाए त मूं हीउ ख़्वाबु ॾिठो हो मूं हीअं ॿुधायो पोइ मूंखे हीअं थप्पड़ मूंखे हणी कढियऊं त मूंखे मारियऊं त तूं ख़्वाबु थी ॾिसी रसूल पाक सलाह सां शादी कंदो निकाह कंदो ॻाल्हि थी हुनजी सही ॻाल्हि थी रसूल पाक सम सां हुन शादी कई राही पंहिंजे आज़वाज में थरात मञा त उहा ॼण की हुई या ॿियूं अहिड़ियूं जेके बि आहिनि मारिया कब आहे जेका आहे सा मिस्र जे बादशाह जेको हुयो कब उन मोकिली पंहिंजो बानी हुई उहा उन असल पाकिस ते हलाल हुई उन मज़ा पोइ हज़रत इब्राहिम जेको नंढड़ो ॿार पैदा थियो पोइ कुझु महीननि जो थियो पोइ गुज़ारे वियो हलियो <clears throat> पोइ इहा ॻाल्हि थी या इहो हन बि इन हलल न अजवा लिखियलु लाथी हा त ई मलकत आहे मां ममा ऐं मां मलख यमीनो क तुंहिंजे साहित में त हुन हुनमें इहे अची वञनि ॿई ऐं पंहिंजो जवेरिया जेका आहे सा बानी स्लेब थी आई मचो हिन में जे ॿियो जंग में पोइ उन सां निकाह कयो त ॿियनि बि जेके असाबनि सगोरनि जेके बि हुन वटि बाना हुआ उहे सभु आज़ादु कयऊं चई त हीअ माइट आहिनि असांजे रसूल पाक सलाह सलाहु सम्झियासीं सेण आहिनि हाणे हिननि खे असीं कीअं ग़ुलाम करियूं पंहिंजो त हिननि खे शर्फ़ थियो वॾी ॻाल्हि थी हुननि जे सॼी क़ौम खे फ़ाइदो थियो सॼे क़बीले खे फ़ाइदो थियो त इहो यमीन में के महीने हिते टे अची वञनि थियूं अफ़ाह अलाह उहा बनाए ते अमक जेके तुंहिंजी माइटियूं आहिनि हाणे ॿियो ॾिसो जेके रसल पाकास ॼनि ख़्वातीन सां शादियूं कयूं आहिनि उहे सभु रसुल पाकिस्तान जूं वेझियूं माटियानियूं आहिनि वेझियूं माहिरियाणी सां छो शादी थी कयईं छो जो उन्हनि जो शर्फ थियो उन्हनि मुंहिंजा मुड़ुसु गुज़ारे विया हलिया मुंहिंजो जंगियुनि मंझि कंजा बदर में कंजा उहिद में कंजा किथे ॿिए हंधि मतिलबु त अज़ाब में या अज़ाब में त कोन गुज़ारियो पर मतिलबु त उन्हनि सां जेको शादी कई आहे बेवाहनि सां उहो इन करे उन्हनि जा ॿार बि हुआ त ॿार बि हिफ़ाज़त में आया प्रोटेक्शन में आया ज़ालूं प्रोटेक्शन में आयूं ऐं हुन जूं वजह मेटियाणियूं आहियूं महियाणियूं आहिनि हिकिड़ियूं त क्रेशिया आहिनि सभई घणियूं आहिनि वञा ऐं क्रेशिन मतिलबु त हज़रत ज़ैनब बिन बिनतिज जो ॿियो क़बीलो आहे हुनजे मुड़ुस जो आहिनि उहे बि सभु मके जा पर हुनजी जेका माउ आहे सा सफ़ी आहे बिन अब्दुल मुतलिब ॾाढो हिननि सां साॻियो आहे मतिलबु त उहा बि कुरेशानी आहे पंहिंजे माउ जे तरफ़ां कुरेशानी आहे ऐं पंहिंजे पीउ जे तरफ़ां ॿियो ॿिए कबीले जी आहे पर त बि वरी माठियानी आहे त ॿियूं बि जेके अथसि हज़रती अलाह ताला अनहा जेका आहे उन वाह बि नफ़्स उन बाछो आहे त उहा हज़रत अब्बास जी जेका घर वारी उम फज़ल आहे उनजी भेण आहे हज़रत हमज़े जी घर वारी जेका उनजी भेण आहे हज़रत पंहिंजे उहा साॻी महिमूना जेका चारि भेनरूं आहिनि त हिकिड़ी भेण जेका हज़रत जाफ़र बिन ताल अबी तालिब जी आहे ज़ाल ॿी हमज़े जी आहे ज़ाल टी जेका असां अब्बास जी आहे ज़ाल अदास अब्बास ताला जी आहे ऐं चौथीं ॿियो को मुड़ुसु हो उनजो नालो आहे किताबनि में पोइ शहीद थी वियो त उन पोइ वरी बाबति नफ़्स पंहिंजो पेश कयो ऐं पंहिंजो रसूल पाक सां पंहिंजे प्रोटेक्शन में रखियो मतिलबु त पोइ जेकॾहिं निकाह कयईं त हुननि खे को इन ख़्याल सां कोन था तव्हांजी सुहिणियूं को जवान हुयूं को नौजवान हुयूं जवान नौजवान जेका सिर्फ़ु हज़रत आयशा आहे अलाह ताला अञा बकरा हुई मतिलबु आहे कुंवारी हुई अञा ॿियूं सभई बेवाऊं हुयूं जिन सां शादी कयूं हुन मज़ा हिते अलाह ताला फ़रमाए थो त कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि सां तुंहिंजो उहो बनाए थिए बनाए थिए अमिक तुंहिंजी सोठ आणियूं सोठ माना चाचे जूं धीउ आहिनि जेके चाचा आहिनि हुन मथां जेकॾहिं का धीउ आहे त असां चाचो हो अबू तालिब उनजी धीउ आहे पंहिंजी उम हानी रज़ी अलाह ताला हा उन सां मतिलबु त घर में अचणु वञणु तमामु घणो हो मके में रहंदी हुई पोइ मक मके माना हज़रत कोन कयईं तव्हांजो मको फ़तेह थियो मके फ़तेह थियण ताईं उते रही ऐं उनजो मुड़ुसु जेको हुओ सो पाण काफ़र हो ऐं पंहिंजो हीअ जे घर मुस्लमान हुई पर पोइ मतिलबु त उते रही पई जॾहिं आई उन सां निकाह रसुल कोन्ह कयो छो जो उनजो ॼणु हिते अचे थो बना ते हाज़र न माक जेके तोसां गॾु हिजरत जन कई त पोइ छोजो हुन इज़त कोन्ह कई पोइ इहो बि हिकिड़ो कॾनि था त भई जॾहिं इजरत ज न कई त पोइ निकाह कयईं उहा बनारथी अमिक तुंहिंजियूं सोठियाणियूं उहा बनाए थी अमातिक ऐं तुंहिंजियूं फुफाटियूं पुफाट फुफाठ हुई ज़ैन बिन ते जश रदी अल्ला ताला अना पुफ पुफी जी धीउ हुई फुफाठ हुई उहा बनारथ ख़ालिक ऐं तुंहिंजियूं मारोटियूं मामे जी धीउ धीउ ऐं पंहिंजो मामे जा वरी मामाणा साईं रसूल पाक सलाह सम्झा पंहिंजा हिते जा हुआ मदीने में मदीने में जेके बनू छा चइबो आहे उहे हुया पंहिंजा नज़ार बनू नज़ार वारा उहे हुन जा मामाणा हुआ बनाथ ख़ालिक उहा बना थे ख़ालातिख ऐं तुंहिंजियूं मासातियूं मासी हिकिड़ी हुई मतिलबु मासी रसूल पाक सलाह जी जंहिं हज़रत अब्दुल मुतलब सां शादी कई हज़रत हज़रत अब्दुल्ल्ल्ल्ल्ला ऐं हज़रत अब्दुल मुतलब ॿिनी शादी कई हिकिड़े ॾींहं में ऐं हिकिड़ी भेण सां शादी पीउ कई अब्दुल ॿिए सां अब्दुला कई पोइ पाकिस्तान आमिनाम सां ॼाओ ऐं हज़रत अब्दुल मुतलब हुन मां ॼाओ अलाए कोन ॼाओ मूंखे ख़बर न आहे <clears throat> बहरहाल उहा मासी हुई पाण मासी उनजी को औलाद हूंदो ख़बर न आहे मूंखे ख़ाला थी अलती हाज़र न ख़ालात इज़त कई शर्त विझी छॾियां जेकॾहिं कयूं इन इम वहाबत नफ़्स हा ऐं उहा मोमिन औरतूं का मोमिन हिकिड़ी औरत या घणियूं औरतूं जिन तूं वहब नफ़्स कयो पंहिंजो पंहिंजो नफ़्स पंहिंजो तोहफ़े में न यानी हुन हुन महर जी तक़ादा कोन कई ऐं उजूर हुनखे कोन मिलियो ऐं हुन चयो त यार यारसल आऊं पंहिंजो नफ़्स तोखे ॾियां थी बसि मतिलबु तूं आऊं तुंहिंजी आहियां बसि तूं मूंसां निकाह कर पोइ हाणे हुनमें ॻाल्हियूं मुख़्तलिफ़ कनि था उलमा के जिन खे ख़बर न आहे शायदि उहे चवंदा त काई कोन कोन्हे कान्हे का पर ॿिया जिन खे ख़बर आहे से ॿुधाइनि था त पोइ हज़रत महमूना जेका सा वहाबत नफ़्स वार वारनि जा आहे ऐं पंहिंजो उमश बि जिन सां पोइ रसूल पाक जेकॾहिं शादी करी त उल जो हूअ आछ करे ऐं तूं हुननि सां निकाह करीं हीअ ॿई शर्त थिया त हाणे जिन सां जन आछ कई त उहा हज़रत महमूना हुई जिन सां वरी निकाह बि कयो रसूल ऐं जिन आच कई पोइ हुन सां निकाह कयईं या न कयईं मतिलबु त उनमां उमिरि शरीक़ आहे या उन मां ॿियूं औरतूं उमे फलाणी आहे औरतूं आहिनि कनि औरतुनि जा नाला अचनि था त पोइ उन्हनि ॼण आच कई पर सुलपा सां उन्हनि सां शादी न कई या निकाह न कयो भई ॿिए कंहिंखे ॾिनई या अहिड़े नमूने सां ॻाल्हि थी पर मतिलबु हिते मुख़्तलिफ़ कौल आहिनि हुन मज़िब फरमाईंदो आहे इम वहबत लिन नबी नबी खे पंहिंजो नफ़्स आछे थी बख़्शे थी बिना महर जे लिन नबी इन अराधन नबी ऐं यस्तन के हा जेकॾहिं अरादो करे रबी नबी पाक सलाहु ऐं हुन सां निकाह करण जो ॿई शइ थियनि थिया पोइ ख़ालिस सतल लख मिनुनिल मोमिनीन हाणे इहो लफ़्ज़ हिते अचे थो विच में ख़ालिस सतल लख मिनिदूनिल मोमिनीन हीउ रुॻो तुंहिंजे लाइ आहे नबी पाक सलाह तुंहिंजो हुकुम तुंहिंजे मुतलिक़ हीउ हुकुम आहे ॿियनि मोमिननि खां सवाइ पोइ हाणे इहो रुॻो हिन वहबत वारी सां आहे घणा उलमा ईअं त चवनि त रुॻो वहबत वारी पर जेको मतिलबु त चइनि खां वधीक जेकी ॻाल्हि जेके इजाज़त आहे रसूल पाक सलाह रसम सां खे शादी करण जी ॿियनि खे त आहे हिकु या ॿ या टे या चारि कनि ऐं रसूल पाक सलाह रसम नव आख़िरि में जहिड़ियूं हुयूं मतिलबु त त मतिलबु इहा ख़ासि जेका आहे रिआयत रसूल पाक सां आहे उहा हिन लफ़्ज़ में अचे थी ख़ालिस ख़ालि लक खुलसि ख़ालिस रुगो तुंहिंजे लाइ रुॻो तुंहिंजे लाइ ॿियनि मोमिननि खे छॾे ॿियनि मोमिननि खां सवाइ हिन ॿियनि मोमिननि सां इहा रिआयत कोन्हे त हू पंद्रहं ज़ालूं करे वेठा हुजनि तेरहं ॿारहं नव ज़ालूं करे वेठा हुजनि ख़ासि तुंहिंजे लाइ इहा रिआयत आहे इहा बि ॻाल्हि हिन मज़ा निकिरंदी कद अलिमना मां फ़र्द न अलहिम फी अज़वाज़िम असांखे मालूम आहे त असां ॿिया ॿियनि माण्हुनि ते यानी मोमिननि ते कहिड़ियूं रिआयत कई आहे यानी मतिलबु त हुनखे ॿ ॿ टे टे चारि चारि करण जी असां इजाज़त ॾिनी आहे अॻु में जेका सूरत निसाह में अची वई आहे ॻाल्हि अलिमना मां फ़र्द न फी वमा मलकत अहमान ऐं उन्हनि जूं जेके बानियूं आहिनि उहे असां उनखे इजाज़त ॾिनी आहे इहा ॻाल्हि असां कई आहे पंहिंजो सूरत निसाह में अलाह ताला फरमाए थो ऐं हीअ छो असां हीअ कई आहे तोते ख़ासि रिआयत ऐं हुननि ते हीअ लिकायल इन जे लाइ त लिकायल यकून अलाए त तोते को हारज न हुजे तोते कीअं जो तूं ॾिसी थो त हीअ मुंहिंजी हाणे बेवा थी वेंदी हाणे हिन जा ॿार लाभ आहिनि हाणे हिनखे केरु संभालींदो आहे ॿियनि खे जेकॾहिं मतिलबु त माण्हू सभई मर्द घणा मारिजी विया आहिनि हीअ थियो आहे हू थी वियो आहे हाणे हिन सां केरु शादी ॿियो कंदो ऐं पंहिंजो पोड़ियूं थी वियूं आहिनि सभई मां मतिलबु नंढियूं कोन हुयूं सभई वॾियूं हुयूं घणियूं हाणे हिन सां केरु त पाण रखंदो त हुन में ख़राबी थींदी मतिलबु त विहाय या मतिलबु त ॿी का ॻाल्हि थींदी हिन करे आउं हुन सां शादी करियां तो ते हारज न थिए हुन सां निकाह करण जो इन सेंस में वकान अलाह ग़फ़ूर रहीम आहे ऐं अलाह ताला बेशक गफ़ूर आहे बख़्शण वारो आहे बख़्शहार आहे महिरबानी आहे ऐं इहा ॻाल्हि जेका जे लाइ ख़ासि ॻाल्हि आहे त हुते ख़ासि यार रिआयत आहे पाक हाणे हिते ॿियूं बि हिते नओं आहिनि त भला हुन सां कहिड़े नमूने सां हर हिकु रो थींदो या कीअं थींदो मसालो पैदा थींदा घणा पोइ हाणे तोखे मतिलबु असां छूट छॾियो आहे त असां सभु रिवायत कई आहे पर तूं जहिड़े नमूने सां हुन सां करी मामिलो तुरजी मन त शाओ तूं जंहिंखे ढर ॾींहुं यानी जंहिंखे छॾे ॾींहुं हिननि मज़ा उन्हनि ते अचणु वञणु हाणे नव त वेठियूं आहिनि पंहिंजो नवनि मुख़्तलिफ़ रूम्स में पर पोइ भले गॾु थियनि हिकिड़े हंधि गॾु थियनि थियूं पोइ वरी मतिलबु हुन सां सभिनी सां कचहरी थिए थी ॻाल्हि ॿोल थिए थी पर हाणे पोइ कंहिं वटि तूं राति जो वञी कंहिं वक़्तु न वञी मतिलबु सुम्ही कंहिं वक़्तु छा थिए त अहिड़े नमूने सां उहो तुंहिंजी मर्ज़ी ते असां छॾियो आहे अलाह ताला इहा ॼण ख़ासि रिआयत कई आहे छो जो हुते सूरत निसाह में आहे त तव्हां इंसाफ़ु करियो जेकॾहिं इंसाफ़ नथा करियो त पोइ हिकिड़ी काफ़ी आहे त हाणे हिते इंसाफ़ु नथो थी सघे हाणे छोजो के पोड़ियूं आहिनि के धीअ आहिनि के उहे आहिनि हुननि खे ख़ुदि ज़रूरत कोन्हे को रसूल पाक सलाह अची उन्हनि वटि राति गुज़ारे अच्छा थिए त इन करे मतिलबु त सदन मर्ज़ी आहे रसूल पाक जी त कीअं मतिलबु त हुननि सां वर्ताव कनि कहिड़े नमूने सां केतिरियूं के कहिड़ेनि वटि अचे वञे कहिड़ियुनि वटि न अचे वञे उहा ॻाल्हि हिन में तुरजी जी मंतशाओ जिन खे तूं डर ॾींहुं या जिन कि जन वटि तूं अचणु वञणु न करीं उहा मेन हुन तूं ई इलाही ख मंतशाओ जिन खे तूं पाण ॾिस ॾींहुं पाण वटि जन वटि तूं वञी अची वञी हुनजी तुंहिंजी मर्ज़ी आहे हिन में मतिलबु त उलमा वरी पोइ हिन में चवनि था भई जेके आहिनि पंहिंजो जिन वटि अचणु वञणु घणो हो या जिन वटि आख़िर में ॿियनि छो त असां फलाणी खे ॾिनो पंहिंजो वक़्तु असां फलाणी खे ॾिनो असां फलाणी खे ॾिनो पोइ ॿियनि पंहिंजो वक़्तु ॾेई छॾियो ऐं पोइ बाक़ी जेको चारि हुयूं बाक़ी जेके कुरेशानियूं हुयूं रसूल पाक साहिब जी वेझियूं हुयूं पोइ उन उहे जेके आहिनि से उन्हनि वटि अचणु वञणु वधीक हो मतिलबु त उते सॼियूं कचहरियूं सभई आज़वाज मु थरातियूं थींदियूं पोइ हिन में ॼण थियो وروى منصور عن ابن رزين رزين رواية عهد قال بلغ بعد نسبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يخلع سبيلهم रसूल पाक सलाह मूंखे ख़ैर आऊं छॾे ॾियां तव्हांखे वरी सभिनी खे पोइ पोइ हुननि चयो त फात ई न आहो पोइ आयूं सभई हुन वटि फ़खुल न ला तखुल सभी न असांखे छॾे न ॾे वान था फी हलनि फीमा बैन नवा बैन कया ऐं तो ते सॼी हलाल जीअं तुंहिंजी मर्ज़ी अस असे नमूने सां तूं असांखे रख पाण वटि छॾे न ॾे असांखे अर्जा में हुन निस्वतुनि उहा आवा निस्व कन वटि कन खे छॾियईं मतिलबु त रखियईं त भई ठीकु आहे वेठियूं हुजूं हिते पर मतिलबु त अचणु वञणु उन्हनि वटि उन्हनि वटि ख़ासि प्राइवेसी में हुनजो कोन फ़ारजा में हुन निस्वतुनि आवा निस्वतुनि वटि अचणु वञणु वधीक उन मज़ा उहे चवंदा हुआ त फ़क़ान मिमन आरजा जिन वटि जिन खे ॼण थोरो परे कयईं या जिन वटि घणो अचणु वञणु कोन थियो उन मां पोइ जवारिया हुई जवेरिया हुई मैमूना हुई ऐं हबीबा हुई उहे सफ़िया हुई ऐं सौदा हुई इहे जेके पंज उहे मतिलबु थी सघनि थियूं मुमकिन उन वक़्तु मतिलबु अचणु वञणु ऐं वकान यक्स फी हिन में नफ़सी उ हू मां हिते छा मतिलबु जहिड़े नमूने सां हुनजी मर्ज़ी पई हुन सां वर्ताव कयईं ऐं वकान मिमन आवा जिन वटि अचणु वञण जो जंहिंखे घुराईंदी पाण वटि आयशा उहा हफ़सा उहा उमिरा वणियूं जेके आहिनि पोइ हिन वटि अचणु वञणु घणो उहा न कस्मी मालू उन सवा हाणे इहे ॻाल्हियूं जॾहिं रसूल पाक जे आज़वाज़ा मञूं भई असां तक़वा परहेज़ कारी इख़्तियार कई सिफ़ाशी खे छॾियोसीं भुच्छाई खे छॾियोसीं ऐं दुनियादारी खे छॾियोसीं असां पंहिंजो रसूल अलाह जो रसूल ऐं अलाह ऐं आख़िरत खे असां मञियोसीं इहे ॻाल्हियूं जॾहिं थियूं ऐं सभु ॻाल्हियूं अज़वाज मुतहारात राज़ी थियूं रसूल पाक सा राज़ी थियूं उन खां पोइ अलाह ताला जो ॼण हुकुम आहे पंहिंजो हाणे हिते अची वियो हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि मनिफ़ मिमन अज़ल थिया फला जुनाह अलेक जेकॾहिं जंहिंखे तो हटाए छॾियो आहे उनखे वरी पाण वटि तूं घुराईं त मतिलबु तूं पाण वटि रखी त उन में तोते ॾोह कोन्हे मतिलबु त कंहिं आज़वाज़ु मुतहरा कंहिं कंहिं ज़ौज मुद जे मुतलिक़ त फलाणी खे हिकिड़ी तलाक ॾेई छॾी आई वरी हज़रत जबर इस्लाम आयो त हीअ तुंहिंजी इबादत करण वारी आहे ऐं पंहिंजो बानी आहे रोज़ा रखण वारी आहे ऐं जनत में तुंहिंजी ज़ाल आहे इन करे तूं हिनखे तलाक न ॾे पाण वटि अचणु ॾे पोइ हुनखे वरी पाण वटि अचे त तो ते गुनाह कोन्हे अलाह ताला ताल सभु ॻाल्हियूं हुनमें करे छॾियूं हाणे इन सभिनी ॻाल्हियूं इन करे थियूं न अन तकर आयो हुन इहो इन करे आहे इहो वेझो आहे त हुन जूं अखियूं थधियूं थियनि सभु अज़वाज मुतारात ख़ुशि थियनि ऐं पंहिंजो उन्हनि जूं अखियूं थधियूं थियनि हिन ॻाल्हि मंझि तूं हुननि खे छॾे न ॾे तूं हुननि खे तूं पाण वटि रख त कर ऐं योनो हुनि वॾा इहा हज़न ऐं गणतीअ में न पवनि ऐं हिज़न न खनि या पंहिंजो ॾुखारियूं न थियनि वई यार न बीमो आतई त हुन ऐं राज़ी थियनि जेको तो हुनखे ॾिनो आहे रहण ते जेकी राज़ी कुल हुन सभई हिन महिल का बि मतिलबु त जंहिंजो नालो संग थी वियो हलियो रसूल पाक सलाह सां सा पोइ मतिलबु ॾुखारी न थिए गणती बि न पवे ऐं उहो न थिए त मूंखे रसूल पाक सलास छॾे ॾिनो तलाक ॾेई छॾी हाणे तलाक जेकॾहिं ॾेई छॾे त पोइ त उहा छुटी हाणे हिकु रसूल पाक सलास वटि हुई त तंहिं करे नबी जी नबीअनि जे सुनत मजिक़ जेके बि नबी गुज़रिया आहिनि कंहिं तलाक मतिलबु त अहिड़े नमूने सां मतिलबु कोन कंहिं पंहिंजे हुनखे ॾिनी आहे जेके हज़रत नूह हलाम जी ज़ाल या हज़रत लूत आलाम जी ज़ाल पोइ हिते पाण वियूं मोटी त वरी बचियूं बि कोन उहो मारिजी वियूं हू तूफ़ान में मरी वई हू वॾा पंहिंजो हुन जेको अज़ाब आयो उन मरी वई मतिलबु त उहे रहिजी वियूं हुते पुठिते रहिजी वियूं त न को हुन सां वरी कंहिं निकाह कयो न को हू मुतल तलाक वारियूं थियूं उन नबी जो ज़ालूं हुयूं ऐं पर पोइ जॾहिं छॾियाऊं नबीअ खे त ख़तमु थी वियूं मरी वियूं गुज़री वयूं यकदमि ई त हुन कुल हुन सभई जेके बि हाणे नव ई आहिनि इहे सेर पीपा सलाह सां सां ॼण राज़ी आहिनि हू अलाह ताला हुन सां राज़ी आहे हुनजो नबी बि सलाह सां हुन सां राज़ी आहे अलाही आलम कुलू बेकुम ऐं तव्हांजे कलबनि में जेका ॻाल्हि आहे छा अलाह खे सॼी ख़बर आहे वकान अलाह अलीमन हकीम आहे ऐं बेशक अलाह ताला जेको आहे सो इल्मु रखंदड़ आहे ऐं इल्म अलीम बि आहे नेठा ई निवरत कनि साफ़ु साह पकंदड़ आहे साईं तर्जुमो कयो आहे साह पकंदड़ सहे थो यानी बर्दाश्त करे थो हर ॻाल्हि तव्हां तव्हांजी जेका ॾुखियारी आहे तकलीफ़ वारी आहे त बर्दाश्त कर ला यहल लख निसाओ हाणे इहे जॾहिं उहे एतिरियूं राज़ी थियूं इहे ॻाल्हियुनि सभिनी ते त हाणे तोते ॿी वध हिन खां पोइ जेके आहिनि नवो न मौजूदु हुई हुन खां पोइ तोते का हलाल कोन्हे ला याल लख निसाओ न को वरी तूं हुन कंहिंखे बदिलाईंदे बदिलाइण जो मतिलबु इहो त हिकिड़ी खे छॾे वरी ॿी खे कर त छॾण जो हुकुमु आहे ई कोन्ह को हाणे इन करे ॿी खे रखण जो हुकुमु कोन्हे को तब्दील न कंदे पर हाणे इहो उमत मोहम्मद मुस्वा सलाह ते जेकर ईअं थो थिए त भई हिकिड़ीअ खे आउं तलाक ॾियां पोइ वरी ॿी सां शादी कयां पोइ चारि ॼणा पूरियूं थी वञनि पंजी वरी मूंखे करणी हुजे वरी चोथीं खे हिकिड़ी खे छॾे ॾियां वरी हिकिड़ी करियां त मतिलबु त चईं जो तइदादु पूरो हुजे पोइ आउं वेठो तलाकु ॾियां वेठो तलाक़ु ॾियां वेठो तलाक़ु ॾियां पर अहिड़े मुस्लिम के पंहिंजे असाब नवी करण सां को माण्हू अहिड़ो आहिनि के जंहिंजो मतिलबु त तलाक ॾींदो घणियूं पोइ उनखे केरु चवंदो बाबा असीं तोखे कोन ॾींदासूं पंहिंजो पोइ हाणे मतिलबु त अहिड़ी क़िस्म जो रसूल पाक सां कोन कयो को हाणे उनखे ॼण इजाज़त न हुई त तलाकु ॾिए पंहिंजे ज़ाल खे पंहिंजे अतवाज़ खे वणी बि वञे हली करे नई नमूने सां तोखे इजाज़त न आहे तूं नई नई का रखींत शमीन मलखत शमीन माना जेके बानी आहे हाणे बानी हुन खां पोइ शायदि आई आहे मारिया कबती आहे हुन खां अॻु में कोन हुई मारिया कवती आहे पोइ आई आहे अज़ाब जी जंग जी हीअ ॻाल्हि ज़मानो आहे मारिया कबती पोइ आई आहे त पोइ वकान अलाह अला कुल शयुनि रक़ीब आहे ऐं अलाह